Sakla Pacaraköy'de babam hükümetin tahsiyetinden orada bedava imamlık yapar. Misafirler daima bakıyorlar hakkında. Size çok özür dilerim yani. Pazar sohbetlerini dışarıya çıkartıyorum. Çok hakim oluyor. Ötekilerin yüreğe patlamaya geliyor. Onun için mutlaka pazar günü cumartesi dışarılarda duruyor. Ama sonra tek tek gelen ihvana evde oturar gençliğinden geldi sorular. Dedim bunun için yakın olan yerden gerekiyor. Ali Efendi, bizim arkadaşlar olsak ki bizim burada Hamza Salah, Hamza Salah, Devir Salah, Ağlar ne var? Onlar bilirim, selamet dilerler. Oraya inelim. Yok. Benim gösterdiğim beraber seni gösterdiğim eve getirdi. Peki akşam namazı ilersin, ilerler diyor, yatsın değerler diyor, akşam insan. Şu eve misafir olalım diyor. Hüncazların bir tek düzlüğü var. O da bal evi, eski Yahyalı bize. Nasıl Yahyalılar birisinden sormuş da, Adem Aleyhisselam'ı bıraktığı gibi duruyorlar zavallılar demiş. Şimdi <laughs> Yani <laughs> öyleydi vaziyetimiz. Bir tarafta Konya'da yerlerden de Kayseri değil ki bura. Makine gireli şurada 20 sene, 25 sene oluyor. Ondan sonra var ev sahibi, misafirimiz yıl misafir dedi, çık verdi babası. Mustafa Efendi'nin babası çavuşu Dava efendim. hiç görmemiş hayatım. Evet sağ olun. Arkadaşlar. Allah Allah dedi. Bir hoş Yandık şey. Allah'a şükür. O kıl çulun üstüne oturdu. Getirdim bir de namazlar için. Ondan sonra yani heyecanımız yok. Yattığım yatağa getirdim altına serdiler sığdım. Hepsinden atlıyorum. İnsan açısından. Yok efendim. Bizim birader var mı burada? Ha. Sabahleyin güneş yeni çıktı da siyahını havacı altına. Abi dedi, müjdemi verdi. Abdullah dedi. Buyur dedi. Ben de bir çeşme çıkardım. Ee, buyur, buyur dedi abi. Ben dünya için hiç şey vermem. Müjde vermem. Dünya müjdesinden man para. Yani babam seni ev verdi sen de vermem. Filan bahçeyi O zaman böyleydim şimdi böyle oldu. Kusuruma bakma. അനുഗ്രഹിച്ചാലും hani suçlu bunlar. Neyse. Yok dedi ya, ahiret sonrası müjdesi Sahabe Efendimiz gelmiş ya. Şahane oldu bir yaşamıyım. Yani, geriye döndüm geldim. Allah Hasan Efendi. Yalan söyleme ve adetinizi. Melemene babam geldi. Gelmişti evde ağlıyor. Ne ağlıyor? Azalarım tamam olsa oh ben kurban olurdum. Beni kabul etmediler kurbanlara da Allah yoksa böyle bir zahtır. Yani Melemen'in korkusundan köyün çocukları bizi Melemen artığının çocukları şimdi diyor bu karakola. Gel. Hoca Efendi böyle alıcı kuştan sinmiş serçe gibi ettiler desin. Dedem rahatsızım işte onu duyunca böyle ettim dedim. Hocam girdim. İnci beğeniyor mu demiş. Şu eski yuvuzu bir aradım. Babam günle daha böyle köyde. Atlamıyoruz. Ama biz de de üresizdik. Olmuştu. Şu pencere yok. Nasıl tarafından şu hatta şurada lapa göğsünde pencereler var. Kutulardan da sıradanın oğlu çok heyecan eder. Yanında halamlar biraz tarikatta değer. Dışarıda heyecanını tüketleriyle girsin. Allah Efendimiz sizi diyor daha diyor eve gelmeden Beş dakika evveli diyor, bize söyledi, beklermiş. Burada baba girdik içeriye. Baya, bayanamam istersizdeki sunnet Efendimizin ellerine dilini üzerine sürdü. Efendim, biz şurada Tavacık mahallemiz var. Kederim orada yok, direkt köyümde kovacağımı varacaksınız, irik yani çıkacaksınız. Reisisiniz. Eğer kavacağa varacaksam gideyim babamı e, kavacağa getireyim. Direkköy'e o oraya müjdelemeye gideceğim ben. İyi, e, kulağınıza müjde getirin. İnşallah biz buraya gideceğiz. Direkköy'e gideceğiz. Gidelim, orada ziyaret edelim memleketin içinden ilk tehlikeli zamanda böyle bir azamet akıllı diyor. Geçiyor diyor. Pederim senin Allah rahmet etsin. Allah Hoşçakalın. Ağla istirahat. Kesici şeyler. Allah'a bize tadat etsin gözyaşlarını inşallah Allah. Efendim diyor geçtiği köy ve mahallenin içinden tek mezerde azap kalmadı dedi. Yeminle bunu babam söylemişti. Yani üstazın geçtiği mezerlerden yani okuyup geçtiği mezerlerden azap kalmadı. Buyurun şefaatlerine yazsın. Şimdi efendim, gerek köyün yolu buğda gayet o yokuş. Bir aklı geliyor bizim ile e, Abdullah Hacı Abdullah kardeşimiz varmış demiş ki Efendimiz geldi. Oğlum ne olacak? Babam ne? Hem ayağa bakmışlar diyor. Ne oldu? Ya, haberi ben büyük haberi ağabeyi bir gönlüm gitti, o getirecek. Ben müjdesine geldim, birinci müjdeye. E, hep sığır erhadirler yaradır. Hafız ne verelim? Nasıl edelim hafız efendim? Babama arıyorlar. Bu büyük misafire nasıl yapacağız biz? Diyor abi. Efendim bekleyelim. Hasan'ımız gelir şimdi. Hasan Efendi gelecek. O dik yoldan böyle mendemen Biz Koşuyorum da at yetişemiyor bana böyle geliyor. İçim benden alınmıştı Yani sahatın ağzından. Hey. Yokuşun başına şöyle çıkınca efendim Hasan Efendi göründü bloğu sandım. Sahatının mücadelesine da diye bakmış. Yüzüm gülüye kopuştuğum için efendim üç dakikada o kökenli Hasan Efendi oradan yarım saatlik yerden üç dakikada yedim böyle böyle. Nasıl kopuştu mu sana? Nasıl kopuşturdularsa. Babam ben evlad olarak hiç kucaklamamıştım. Evlat muhabbetiyle kucaklarım diye. Şimdi Efendimiz'i gördüğüm, gördüğün için bir kucaklayacağıma zannedip kucaklarım Daha duyamam daha. Ee, hafız dedi, Gider temkinli olalım. Efendimiz geleceğimiz aşağıdan, atın üstünde geleceğimiz. Şimdi biz gidelim de evlerimizi, bahçelerimizi, camiyi temizlettirelim, sokaklara su döktürelim, öyle gidelim dedi, öyle gittik. Her tarafı temizlemeye çalıştık çok da köy yeri. Karşı gidemiyoruz kardeşim. Yani şu günümüze bin şükreler biliyorlar. Karşı gidemiyoruz. Karşılayamıyoruz. Direk köyünde olduğumuz halde bir yaramaz kimse görür diye babam Yusuf Çavuş tarikasız bir adamın odasını e, şöyle o lezzet gibi mazlar dediği gibi yola bakıyor böyle. Yani şöyle çıkıp da ben sana ona sunuyorum istihbar edilmeyeceğiz. Allah'ımız muhafaza eder. Efendimiz geliyor bak. Anne baba çıkalım. Gereken olsun çıkalım. Çıksın da oğlum çıkalım. Diye. Çıkana da oralarda gösteriş yapmayalım siyaset. Ne çekti oğlum ben bilirim. Ne çekti Şöyle Efendimiz çıktı diyor. İkisi bir böyle kucaklaştılar. Efendimiz sol elinden tuttu, sağ Efendimiz'i geçirdi. Biz de gerisinden geliyor. Öyle içeri bir epyat düzülüyor. Avuştu birbirine şems ile kadar. Zamanda harekeye geldi bütün damar. Mevla'yı zikretti bütün damar. Esef nansüleri kilerine sahip. Şehrinize kuruldu bir azın fener teveccüh ister insaniyiz efendimiz vasfını söylemekten kasırdır bilip anca sen gösterin hazatın yolun girdaba düşüyorum tutuveri elini derece ister İslam'ın böyle sekiz on kadar vardı yazdım cebine koydum anamın kabrinin başında vardı. babam geldi bayağı yazdığı yapıyorlar da oğlum dedi Kılavuz Havuz'un yazısına çevirerdim girdi yazmışsın. Yalan söylemez mi Hasan sen? Niye? Hem yazdırmış hem bir şeyle öldürdüm. Ruhumdan çatmayacağızlı ilk kelam. Hep yatı karşılıklı söylerdik. Bazı noksanlarını girmişler. Hasan mahcup ediyor muazzam ya ne olur <laughs> Kalbim daha sağ. Temiz olduğundan şey oluyor diyor pek üstüme gelmeyin dedi. Ben gelmiyorum bu mevketler geliyor. Öldürtme sen dedim bir şeye bak. <laughs> bu kadar teklifsizlik. Elhamdülillah. Allah rahmet etsin. Şöyle Efendimiz'e ile biz e, riyali sümayi bilir ihlası size bir vaziyette olduğunu halimiz benim evlatlarım verirken ben o evden çok uzaklara gittim beni görmesin efendim. Hayamda. Yani böyle bir güzel iltifata etmeye mazhar oldum efendisiye. Şimdi onlar oldu bizde. Şimdi olmuyor başladı bilmiyorum. İnşallah olmaz gibi ağlıyorum. Allah vermesin. Burada bırakalım değil mi? Çay çıt çıt çıt etsin inşallah. Üst ağzımız bir müddet murakamada kaldı. Ulemamız bekliyor. Burada adet lisanla olan göz yumunca alacaklar. Az kimseydi. Estağfirullah, Bismillah. Rahmanirrahim. Hemen ağrıda an zikri ضليا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى لقد كنت بصيرا إلى آخر الآية iki buçuk saat muhalif cemilerin üzerinde Efendimiz sırf yüzü kırılan amalla mahşer yerinde Efendimiz نحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى فقد كنت بصيرا Allah biz görürdük ya Rabbi niye gözümüzü kör halk ettin diyenler o münafıklar neler olmayacak ilmi neyi olup da tarikatı görmeyenlere de bu hatap var. Niye görmeden sağ olsun. Hocalardan birisi Mustafa Efendi hocamını efendim demiş huzurunda müderris hocayı huzurunda başında yuları yok bir merkep gibi gördüm geldim. O ne zahmet? ne olur beni kabul etsin rica ettim. Efendim hocam biz böyle diyor Allah Allah çok tevazu desinler diyor dersini veriyor. Öyle sohbetler geçti ki efendim yani biz ahiretten de haber alırdık. Bir vasıtayla ahirete gidenlerle de haberleşirdik. Hakkı olsun, açıp ne gelsin, gelsin, göreceğim zaten hastalığı. Patlanacak ben, hocanın çok bir son şeyi var. Vallahi abi olduğum dedi. Babama ki Efendimiz'i annemin kabrine götürelim biz. Dedi ki çok ayıp olur benim için. Emir vermiş olur ustası. Hiç hata edemem zorunda. Kılavuz havuz desin öyleyse. Kılavuz havuz da diyemez. Bu da kamil cebizem. Allah'a Allah'a ısmarladık ben devreye geliyorum. Efendimiz habere götürsün dedi. Geldim. Zaten evlerimiz ayakkabılığı ne iyi olurdu. Oturduğun yerde hem ayakkabı olurdu hem biz otururduk. Efendimiz da yere çıkardı. Yani Adem Aleyhisselam'ın bıraktığı gibi duruyorduk. <laughs> Şimdi Efendimiz'in ayakkabılarını çevirdim şöyle. Hiç seslenmedi anlamasınlar mı gideceğiz? Kafanın bilir. Kafanımız bilir. Gidelim bilir. Babam da gitsin, Yavuz'la Dinar'da beraber düştük. Çok dolaşık yollar var. İnşallah bir gün Derekli'ye gideceğiz inşallah. Arzu ediyoruz. Annemin kabri de orada. Kiminle taife açılmazsa annemin kabrine gönderirdi babam ve Yasin olur biiznillahü teala çok gördünüz. Hani bir yani. Üstazımız çok sevmişti. Yani, Hazreti çok memnun olmuştu. O İzmir sokaklardan Gümülde Efendimiz gidiyor, önde Giristin gidiyorum, Hiç durmadan ağzı yiğit nasihat veriyor. Biliyor musun? O. İnsana ölümü gözünün ağıyla karası kadar yakın beni intibaha şey ediyor. Şimdi ben misafirim ya diyor. Sizin burada yarın da duracağım. Ürün gireceğim. Ne gelmiş, ne gitmiş gibi olacağım. Sizin hepiniz böyle olacaksınız. Bu dünyaya ne gelmiş, ne gitmiş gibi olacağım değil mi? Evet evet. Çok genç, 18 yaşında evveliyim o zaman. Herhalde 28 Daha yaklaşınca annemin kalbine ölüm nasıl olacak biliyor musun? Kısal Buyur İnsan kafasını bir suya gömer de nasıl dar sıkılır? İşçinin kafasını dışarıya çıkarır, bir göle, havuza, ırmağa, çaya batar. İnsanın dünyadaki durduğu o suyun içindeki durduğu kadar olacak. Efendimizin vaazı. Yani o kafasını çıkardığı ahiret olacak. Yani burada duruyor zannetmemiz. O suyun içinde dar kanada duracağız. Çırpını verdik mi işte ahiret görecek diye. gittik gittik. Babam keramet ehli olduğundan bugün kerametinin şeyleri zuhur etti o mezarın altına yola katıştı niyetti, mektep yapıldı niyetti. Babam mezarın duvarını yıktırdı, duvarın içine gömdü, duvarı yaptı. Yani Hisar kalsın bütün dünya yıkasa bile. Aynı şey Zuhur'da şimdi orada. da yıkacaklar diyorlar. Bilmem şeriata muafık mı. O annemin e, mahva çattıracağım. Gece çıkaracaksınız ihvanlarınız bir santukaya koyacaksınız. Babamın kabinin yanına koyacağım. Oraya toham varlar. Yani toham varlar. Bura mı dedi? Şöyle. Bura dedi değil mi annenin kadı? Şura dedi. Duvarın içinde. Hiç kimse bilemez. Ancak defneden bilebilir. Duvarın içinde kadar ne bileceksin? Becer değil. Gökyüzünün sağ taraftan girdi. İkimiz beraber olduk oldu. Çıktı geldi. Hasan'ım da Kural bilesinde olduğu için bana baba, babasının aşk ve muhabbeti çok olduğu için onun hakkını bazı zayi ettiğinden mi ne oldu? Düşünde bir bütçe sıkıntı geldi. Hacı Sami Sultan kabrinin başına gelip de bana okuduğundan beri o hadis. Biz böyle biz orada bir rıza duası aldık. Bunun her ikisi de iki cihanda aziz olduğu dedi. Efendimiz'i mahallemize getirdi. Hacı Osman Zadeleri teselsilen Seyyidlerden geliyor babamın dedesi. Emir Sarılar, anestesi, geliyor. Bunlar da ana babalar da baba hoca. Çok kıymetli insanlara mensup bir şey. Bu kabre gelince Efendimiz durdu Fatıma'da. Bu kabre okuyan Efendimiz durdu. Bu efendim acısı mezarı. Aşağıya. Ne okuyalım? Şimdi Peder'imin kabrini yapmayla meşgul oldum. Bunlar merliyor, ortamı diyor, toprağla koyuyoruz. Bugünlerde taşlarını ne yaptırıyor? Bir ahire muvaffak olalım inşallah. Allah izin verirse. Nasıl geldi. Tüm ulemayla konuştu. Efendimiz dedim, hep, hepsi hikmetli. Fotoğrafını istiyor Hasan diyor. Peki. Erkene çıkıyordu. Fotoğrafımın şuradan yukarısına mani görmedi mi de yalnız baş açık çekilmiş de dedi. Onun için direnmeyeceğim dedi. Sonra inşallah nasip olur. Peki efendim. Ye bir katırdan gönderiyor. O sen tahsili babayı oğlu da getirir Tahir Hoca. Onun <laughs> katırla bin hatırına evet, bin hatırla e, ihvandan bir tapan kardeşimiz Merkada ne uğraşsın? Şurada Postal Osman dillerde o. Yesterişten e, Umar Hoca'nın katili en mazlum olan her şeyi ayarlıyor. Buradan büyük istasyonuna girdi. Giderken e, Osman amca diyor ki şu ağacın gölgesinde hiç oturasın diyor halden. Osman amca ben seni şu katların başında tut da seninle şu ağacın kelyasını bir müddet oturalım da bir dinlenelim. Olmaz mı diyor. Tamam. Bir saat diyor, yeniyor diyor. Bin diyor diyor bana diyor. Öyleyse katır istirahat etsin. Bu saat kendi kim yeri diyor. Yıldakı başına bir tane koymuyor sağa sola. Yani ben de bilmiyorum. Zorunda hayal ediyor, giderim. Ne büyük bir gayri ihtiyara bilmem. Senin nöbetlerinde katı istirahat etsen, benim nöbetim geldi, ben bileyim. Yani bunlar, İbrahim orada konuşulana hikmetli bunlar. Yani nasıl adalet yapmış efendim. Arkadaşını bildirmenin için nasıl çalışmış. Bu bilmeyince katırı serbest, onun lübetine bilmemiş. Kızıldağ'a varana kadar diyor ihvanlarımız götürüyordu. Kendi aklına halak mısın? Ben bilmem zaten adetim gel buradan. Yok sıyrılır iner diyor. Saati geldi diyor. Bin İbrahim dedi. Bilemem Öyleyse yolun başlarına ayırmayalım girelim. Yolun başlarına ayırmayalım. Efendimiz bu. Bu değil ya, ya biz çok ya Size başladığım şeyi böyle bitiriyorum.